Gudrais Akbāra ministrs Šis ir tradicionāls indiešu nostāsts par skaudību. Varenajam Mogulu imperatoram Akbāram bija ministrs, kurš vienlaikus bija arī galma āksts. Viņa vārds bija Birbals. Reiz joka pēc Akbārs pajautāja Birbalam. Kā tas tā sanāk, ka uz manas plaukstas nav matu? Tie uz visu auguma Kāpēc uz plaukstas man nav neviena? Birbals nekavējoties atbildēja. Tāpēc, ka tavās rokās vienmēr ir daudz naudas, kuru tu dali. Plaukstas pastāvīgi berzējas, tāpēc arī mati ir noberzušies. Bet kāpēc tad matu nav arī uz tavām plaukstām? jautāja Akbārs. Tikai tāpēc, ka es pastāvīgi saņemu naudu no tevis, manas plaukstas tiek noberstas – Tu pastāvīgi dod man naudu, es pastāvīgi to pieņemu, tāpēc uz mūsu plaukstām matu nav. Viedi atbildēja Birbals. Bet kā ir ar tiem, kuri nesaņem naudu no manis kā tu? Kāpēc tad viņiem uz plaukstām nav matu? Ak, tas ir tāpēc, ka viņi ir ļoti skaudīgi. Skaudīgi cilvēki alaž domā par naudu, kuru tu man dod un es saņemu. Viņi nemitīgi bērzēja savas rokas gaidīdami, ka arī viņiem atliks. Viņi vienmēr deg skaudībā un alkatībā, un tikai berzē un berzē savas plaukstas, viena pret otru. Tāpēc arī uz viņu plaukstām nav matu. Akbāru atbildi ļoti apmierināja, bet tie, kuri bija šīs sarunas liecinieki, ļoti samulsa un kaunā nokāra galvas. Apskaužot devēju par to, kas tam pieder, vai arī saņēmēju par to, ko tas gūst, neviens nevarēs iemantot prieku vai prāta mieru. Ja mūs apdraud skaudība vai kāds cits negatīvs spēks, mums jāsajūt, ka mūsu iekšienē ir ļoti stiprs draugs. Šis draugs ir dvēsele. Patversimies zem dvēseles spārniem, piesauksim dvēseli un lūksim, lai tā mūs vada. Ja piesauksim šo draugu, Tas mūsu vārdā cīnīsies pret negatīvajiem spēkiem. Dvēsele mūs izglābs, pasargās, apgaismos un pilnveidos –